Berrienten hori azurekin eh, pantzo irigarai eta egun bat jende pasa atzo angeluko erriko etxearen aitzinean. Bi ikarpa edo oialetxe handi ere plantatu dituzte, elgerretaratze iranko ga ostegun arte seurik, ezi, eh, jakinen baita, zer erabaki hartzen den Lorentza Gimon preso eriaren kasuana. Atera biderik ez orainokoan asuriko operatifa eta mauleko kabala hildigiaren arteko gurukan autetxien arteko lantarle baten eh, plantatzia galatzen da eh, da galdatu da Sibiroko erri elkargoaren Eta munduko sokatira xapelketa RBR edo Holandan, amairu medaila eskualdunentzat, urrezkorik ez, deus ez atik iparaldeuntako taleentzat, Gabi Etxart, espeletako Niapurak taldekoa berri sailuntan. Arua lehenik ezurikin jone. Eta mementoan amak bat grado erakusten ditu gure termometrak. E, zerua odei ezkargaturik, euri sortak ere hanemenka, baina nehi duriz arua tertuko da. Atxalde juntan. Eta lehenik bastidako gertakariaren aferan, etxeko bi semeak ikerketapian eta preso eman dituzte. Ez dituzte inkestelariek hauen erranak sinesten eta uste dute, eien burrasoak nahitarat hil dituzte la bigizongaztek. Badakizue, Pascal eta Eva Ruxelen eriozearen ondotik zer lekuko eta zuten, baizik eta itak zukeela lehenik amatirukatu eta honen defendiatzeko zitaikela semeetarik bat aitari mendekatu, baina hori gezurra dela, dela uste dute orain poliziek hainzinetik pentsaturik eh, hil dituztela ahatik jastu horren motivazioniek ez dazkite oraino bisemeak ikerketa pian eta preso eta tokian zen hauetarik batenen eskalaguna atzo libratu dute joan den hastian lehuntzan aita bat ureat joan zen autoarekin bere hiru aurtipiak berekin zituela atzo behatzi hilabete presondegietarat kondenatu du baionako auzitegiak hauetarik hiru zurzia edo gibelapenarekin antsu iru grama alkohol zituelakoz odolean istripua gertatu zelarik. Horroit, giletik autos zoan bikote batek zituela aurrak uretik salbatu. Aita kondenatua bainan ez da preso joanen, besoko elektroniko bat ezagri diote. Tarnoseko Timak Agro, onkailu enpresako langile bat, kolpatua serioski atzo goizian, oite emezorziurteko langilea errea izan da, azidarekin, suntzailek abaionako ospitalerat ere bandute. Lorentza Gimon preso eriaren zate erabakia urbiltzen den heinera, ekintzak biderkatzen dituzte erritarek. Astelen aratzetik goiti, behaz bardazgioz, angeluko erriko etxeaintzinean egoiten dira, Lorentza Gimonen askapena galdatzeko, atzo eun presuna pasa bildu dira, angeluko erriko etxeaintzinean berriz ere Euskal presoa sustengatzeko aldiuntan elgerretaratze iraunkorra egite erabaki dute, bagoaz kolektibokoek eta erritarek, bi karpa edo oialetxe handi muntatzi dituzte han egoiteko, helburua Lorentza Gimunen egoera ezagutaraztia. Emili Marten, bagoazeko bozera mailea. Hori da, ez, eh, zentzurtan erabaki dugu beraz elgarretaratzi iraunko hori eh, antolatzea. E, zer egan nahi du elgarretaratzi iraunko ha, aletxe handi batzuk instalatuko ditugu, instalatuko ditugu hemen plazana, eta jendea egonen da gau eta egun hemen beraz nagusiki jendea informatzeko. Eh? Espero dugu elkargune informazio gune bat zaita hemen lau egunez espero dugu ere bai eragileak pasatzuko didela eh, ez, gure gure ikustera eta gu ere joango gira jendeen gana, merkatuen gana, ez, traktaketak eta abar egiten. Gauero elgajetaratzeak izanen didela seiak eta erdietan, Salbo ostegunean bostak terditan, erabaki eguna baita. Uh, Astezken atxean izanen da itzaldi bat, uh, bake prozesuari buruz eta preso eta ieslarian ez, itzulerari buruz, bake bidea eta bagoazeko kidek animatuta. Egunero beraz elgirretaratzeak, kangiluko erriko etxean seiek eta erditan, entzun duzie, eta gau garatxaldian, barura begiratzeko leioa izeneko filma edatuko dute. Arnaldo Otegi Ezkerra Berzaleko buruzagia martxoaren lehenian aterako da preson egitik sei urte terdiko kondena beterik. Carlos Urkiro, Espainiako gobernuaren ordezkariak, Espainiako hausitigi nazionaleko fiskaltzari edo prokuradoretzari galdegindako debekatzea bere libratziaren kari egitekoak diren bi ekitaldi martxoaren lehenian elgoi barren eta bostian donostian, arrazoin bezala emaiten du terrorismoa goratzena litaikela. Eta iauterietan denak aizu ote dira. Doni banelo iauterietan gertatua ez da bat ere baionako apespikuaren gustukoa izan. Iauterietako hauziaren ondotik, xalpantzak sotan aduna, erredute denen obendun zelakoan. Hauzian gogoratu dute nola, Hai eta bizpikuak abortua komparatu zuen daesi. Aztelen untan atzo, bai honako apizpiku tegiko komunikazio ardura dunak, ageri bat atera du, galdera honekin, doni bane loizuneko erria, onartzen ote ditia apizpikuaren kontrako erran horiek. Doni bane loizuneko erriari zuzendua da mesu hori, unek baimena eman solakoan jauterien egiteko. Komerzio leku handi bat gehiago bidian, ale shopping, ondreseko komerzio eta agusagailu gunea ondia egiteko, sodek taldeak lurrak erosi ditu. Atzo, Erik Gioto, ondreseko hausapesarekin, zapesarekin, du ofizialki. Oita amalao hektarako ere muan, eunta ogoi bat saltegi izanen dira, hipermerkatu bat eta agusagailu parke bat, la ueun bat milion goztaku dela guzi hori errandute, mila bosteun bat enplegu sortzia itzeman dute, bimila eta emez sortzian edikiz ceremonie pentru ținute. Eta Siberoa erri elkargoan jasko eh, aurrekondua do butxeta untsa zaindurik izan da uste bainu hobeki alde batetik eh, uste gabeko sosartziak izan direlakotz eta bestalde, zerbitzu desberdinetan ekonomiak egin direlakotz alere ikusten da, sailtzen baita sos galtzetan direla aranola orzein digia eta igerilekoa aurten investizamenduek segituko dute, etxaldean mintegia maule eta aterratzeko osagarri etxeak eta ere, zerbitzu gunean arra freskatzia eta elkargoko haute txizu bestalde, bere nahangura plazalatu dute, asuriko operatifa eta mauleko kabala hildegiaren arteko gudukaz, galdegin dute haute txien arteko lantalde baten plantazia, afera hori, elkibide edo aterabide baten atxe maiteko, iriart. Baina bon, zela hinzu bost urte muian beti berreizak eraiten dutzu, eta bon, ba, dutzu gaizak abantzatzen. Eh, ba, hemen batez behar dizu, behar muztu, eta bon, muztuko dizu, gabena uste dit, gaur proposetik izan den, eh, bon, lau, bost pasei jente uh, mahen bat inguen jarratitin, uh, un txosok idezen ara txarretik ze, problematika baden, DDPP historia behar dizu ikusi, eta geo behar dizu ikusi uh, teknikoki posibe denez da lez, abatoa ardin behar uneki, eta suenin behar uneki, biek konpuntzen ahalienez, uste dit eh, talde horrek behar dukin eh, zabalki informazionia egin, ba, geho errabaki harteko dizugu azki finian, eh? eh uste dit bari noe juran den, eta hala duzu estela juntako hun beti ebeti aitzin, beti aitzin, hola jundadin. Eta bestalde horreino, eskolen zerratze mehatxua ipatu da, aranola Barkose, Ainerbe eta Xantagrazikoak haute txekera dute prefeta, deputatu eta senatariaren gana joaitia. Xalak eh, profesional bezala bere azken pilota partida jokatu du igandi untan eibarren, partida bururatzean aintzineko egunetan bezala errepikatu du, etzuela osagarri arazurik bere enpresakoek ezioten bezala. Alta atzo aspe enpresak ageri batian dio, aspeko komedikoek baiestatzen dutela Ibe Salaberri Xalak bizkarreko bi etendura edo ernia badituela, eta horiek erakusten dituztela egin askoten radioek. Berezkoen binezkako xapelketa, bi partida atzo garatenian lehenian Etxegarai eta laskano nausitu dira mozondar zebonet beltsi berroi oita iru, eta bestian amultxoaren kondu, waltari eta bilbaok irabazidote biel eta dukazuren kontra berroi oita zorzi. Joan den haste burian, erbeeretan edo holandan, iragan goma gaineko munduko sokatira xapelketatik eskualdunak amairu medailekin itzuli dira ahatik iparaldeko taldeak, baiona zuraide eta espeletako nyapurrak, medailari gabe gelditu dira, ego euskal erriko taldek dituzte beraz medaila kausitu, zilarezko lau eta bronzezko behatzi urrezkorik ez, baina ez dute baita espada, eh, hain zuzen, postekorik urrea ez baitute irabazi. Gabi etxarte, espeletako nyapurrak taldekoa. Hora jarte, heiek ere, ekatzen zuten urrezko medailak. Lehen urtea uste dut urrezko medailarik ez dela. Uzkurtasun hori denentzat, eh? eskualeriko talde ba, guztientzat. Ba, ba, ez da uzkurtasuna. Da, bertze erresumak ere, eta ahantzatzen, goratzen. Horai eh, uh, arte, hamalau erresuma ziren, zepatik hortan. Artema ziren ogoi, zei berriak ez ziren erra bizitu Eta horrek erra du, eta barneko txapergoak ere, lurrikoa bezala, Eta ha, haitzina ari ditera. Itz bat txinaz behar bat, txinako talde horiek eh, azkarki biri baitira? Ba, txinako esia taipe. Txina populaja gutiago. Txina populaja lehenago bazituen, zazti sortzi hamar talde. Hor, uste dut, bila behar da. Eta txina taipe bai, zena txina taipek du, zeldu den buduko etxapergoa. Antolatuko, bina behar dekan txina taipen, haurrek eskolan, gutienik iru horren astean. Bertze gure eskoletan judien kubola batala ah. eta sokatira identite nazioa lehiten ba, dena. Ara, Taipe edo Taiwan, han iragalen da beraz ondoko goma gaineko munduko sokatira xapelketa, hori biurte lehenburian, Euskal Herriko taldeek, ez dute parte hartuko fresak sobera ondiak izanen zaizkielako. Eta bestalde, elduden urrian, Errobi, handi edu alde eta Michel Dukoren kantu zonbait, emanen dira alduden, ogoita bat urte hauetan, aldudarrak bat asunak, kantaldia kantolatzen ditu, autore edo kantagile baten obra berriz errepasatzeko sedez, lehen kantaldia, largoita amostian egin zen, manez pagolaren obra joratuz, azkena berriz oskorri kantatuz izan zen. Aurten Errobi talde mitikoa, handi edu alde eta Michel Dukoren aldi da, bi zorduru zatuak dira, heldu diren urriaren oita behatzi eta oita amarekoak aldudeko elizan, usai amezala, aldudeko ibarreko kantariak dira aliko gehenik, menen ez bakarrik. Kantaldi horien prestatzeko alduderrak batasunak esunak, handi du alde eta Daniel Andart komitatuak zituen aldudera berriki errobi urteak aipatzeko kantariekin, abertzaletasuna, langile mugimendua, errobilen dako suspertze kulturala izan dira, solasgai bertziak eh, beste, el duden urriko kantaldi eta omenaldi horta zer dion egeren dauku, handi edo ondoko berri sailean zorziek eta erditan.